недостатньо цілеспрямований, але такий уже є. Зате Василь Васильович не дуже клопочеться, хоч він теж не позбавлений амбітності, аби посісти вищу посаду. Його влаштовує те, що зумів вибудувати якесь вельми поважне коло, яке всі люди називають авторитетом. Вони бачать, що він талановитий і розумний ідуть до нього за порадою, і він охоче роздає їм свої знання і запаси оптимізму. Вона вдячна йому і за слонів, і за оці терпкі качалочки, а ще більше вдячна, що ніколи не обтяжив її власними клопотами невдачі, як і недуги тіла ховає глибоко. Йому приємно, коли вона турбується про нього. Йому приємний і її страх за нього. Вона це помітила давно. І все ж він намагається не виказати своїх чуттів. Це вона завжди перекидає на нього власний клопіт. Їй спокійно. Бо є хтось, у кого однайменшого її стогону розширюється зіниці і в них зринають білі тривожні рисочки. І він не заспокоїться, доки не поведе до лікаря, а дорогою переконливо, з доступних йому наукових позицій розвіє її далеку, глибоко приховану підозру на щось серйозне і розвіє немов мимохідь. Оце вона в ньому й цінувала найбільше те, що йому весь час здається, буцім вона багато працює, і він хоче перебрати на себе хоч частину домашньої роботи, а їй радить, аби більше відпочивала. Йому вельми приємні її клопоти про нього. Він іноді буркотить, коли вона приносить одразу кілька нових модних чоловічих сорочок. Вона турбується і про його здоров'я і про його авторитет. Але все ж завжди і в усьому він для неї остання інстанція, опора і надія. І навіть щось більше. У ньому закладена якась особлива сила, якої вона не може пояснити, але яка дивним чином єднає його з оцим озером, з оцими деревами. Вони ростуть бо такий закон життя. Вони вистоять усе, що б там не сталося, а якщо впадуть, то мовчки. А які ж вони гарні в грозу і у вітряну погоду. Її думка знову прокрадається кудись назад, мабуть, її накликав інший день, інша риболовля. Їй здається, що про таке негарно думати. Вона ніби порівнює Сергія з Василем, ніби вибирає. Але це не так просто. Вона й досі не знає, як ставиться до тих же слонів і до оцих качалочок Сергій. А це їй здається дуже важливим. Очевидно, так, як і Василь, а може, й трохи інакше краще? Вона не знає. Але він подарував їй чудесний день. А якщо від тієї поїздки у ній лишилося якесь невдоволення, то тільки через те, що той день крадений. А Василь теж міряє ногами оцей луг двічі на день тільки через неї бо вона в цьому році зовсім не відпочивала, хоч йому й кортить швидше повернутися на роботу. І увечері він часто до когось дзвонить з кабінету і двічі вже кудись ходив. Він і зараз увесь час думає про те, але не дає йому хоч на мить захмарити для неї день. А їй чомусь нудно в лузі серед оцієї розкоші й краси. Її думка весь час поривається до інституту.